Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Pelut s'escolta a 20 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Peluts. obrim, a, obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. A Peluts donarem eh, avui la benvinguda. Tindrem el plaer de parlar amb el doctor Aubrey Fine, una eminència dins de l'àmbit de les teràpies assistides amb animals. Amb ell, la Sílvia Serra i en Jaume Fatjó, descobrirem una mica més sobre aquest tipus de teràpia. I a la segona part del programa, si voleu saber de quina raça podria venir el vostre gos pataner, el nostre veterinari ens explicarà els trets que ens ajudaran a descobrir-ho. Tancarem el programa fent una connexió amb França per parlar del concert que s'està organitzant contra la tauromàquia. Comencem. Comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients el gos del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis que gestiona l'ESPAM. Donem pas a l'Imanol, que es troba al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Mataró. Benvingut, Imanol. Hola, Dúnia, què tal? Molt bé, com estàs? Bé, bé, mira, anem fent. Esteu rodejat de gossos ara, oi? Imagino? Sí, sí, sí. Molt sí, sí, bé. Una mica atabalats. Atabalats. <laughs> A veure, Imanol, de quin animal ens vols parlar? Mira, volíem parlar del Rèmulo. Del Rèmulo, molt bé. Sí. Qui és el Rèmulo? Explica'ns una miqueta qui és. Bueno, és un, un, segurament un mastís de dog alemany, uh mhm. -huh. que bueno, l'únic que té és que, és que és molt gran, però és un tros de pa. És un tros de pa? Sí, sí, sí. És un gos que té, té aproximadament uns 3 anys, mm. i bueno, el que coneixem d'ell, perquè bueno, el van adoptar i, i el van retornar perquè es es menjava les gallines. Es no menjava les gallines. gallines sí, sí. El Caram, o sigui que era un gos de camp, no? Sí, sí, sí, és un gos, és un gos de camp. Molt bé. Com va arribar al refugi al Rèmolo? Bueno, va arribar en molt mal estat. O sigui, presentava unes fàries a la pell, estava molt prim mm. i, i bueno, en general no, no feia bona cara. I no feia bona cara. Sabem, i Manol, la, la procedència de quina comarca o de quina part va venir? Si va venir del Vallès, de Mataró, del Maresme, ho sabem? Eh, sí, si no recordo malament, era de Sant Joan d'Espí. A Sant Joan d'Espí, eh, al Baix Llobregat. Sí, sí. Molt bé. I aquest gos tan gran i que dius que està en tros de pa, amb quin tipus de família li podria convenir? Ai, amb l'ideal és, és una família que tingui molt d'espai. Mm. Vale? No hi ha problema que tingui, que tingui nens, perquè el gos ja havia conviscut amb nens petits, però, però clar, és un gos de mida molt gran que necessita, necessita exercici, té molta energia. Mm. Llavors, en principi, qualsevol tipus de família que tingui una miqueta d'espai i una miqueta de temps per, per invertir-li. Molt bé. Doncs a veure si mm, aquestes paraules escolten els nostres oients i almenys els oients que tinguin aquestes dues característiques, no? Un espai doncs, una mica més gran de, del que seria necessari, com un pis, per exemple, petit, Um, I també m'has comentat una mica de temps, eh?, per dedicar-li al Rèmolo. Doncs sí, esperem que hi hagi sort. A veure, esperem, tant de bo. Moltes gràcies, Imanol. De res, Donia. Vinga, adéu, adéu. adéu. Dos característiques que comenta l'Imanol que així a priori mm, a vegades són complicades de, de tenir, no? O sigui, un, un espai gran i, i temps, a vegades és difícil, però no impossible. Per això, eh, per parlar, continuar parlant del Rèmolo i de més coses, donem la benvinguda a la Sílvia Serra, presidenta de l'ESPAM. Benvinguda, Sílvia. Hola. Què tal? Bé, molt bé, bé Em deia, clar, l'has escoltat, no? Aquestes sí, característiques sí, sí. de... El rèmolo. A vegades són difícils, no? Però no per això ens hem de, de mm, desesperar, no, no, a vegades, no, no. amb aquests gossos tan grans, oi? Uh, no, segurament uh, en algun lloc hi ha una casa, una família que és la més indicada doncs, per aquest gos. A veure, hi ha molts gossos d'aquest tipus que estan fent o d'animal de companyia o de, o de vigilància, sobretot amb, amb torres, amb cases, amb, amb masos. Ell podria dir, perquè la gent s'ho imaginés, és com un creuat de dogo alemany. Uh mhm. -huh. o sigui, imagineu... do, el dogo alemany és aquell que és el, el més gran danès. de tots? Mm -hmm. Si és un dels, dels gossos més grans, no és el més gran, que no és la raça més gran, però són aquells gossos que són com uns cavalls. Que són enormes, molt macos. Són enormes. És atigrat, és molt oh, gran. Que bonic. És molt, mm. però molt, però molt maco. Mm -hmm. Aquest gos va arribar mm, l'any 2000, al 2008. De Sant Joan d'Espí, diu que va sí, arribar de la eh, zona sí, del, de, del Baix Llobregat. remesa que vam fer, que vam retirar d'una altra, d'una residència. Mm. Uh, amb un mes va sortir amb adopció, ell va arribar molt primet, amb llagues, eh, molt mal aspecte, però en un mes es va donar amb adopció i malauradament el van tornar. I sabeu per què el van tornar? perquè... Ai, sí. <laughs> es va menjar més gallines del compte. Les gallines. <laughs> es va menjar gallines. Sí, això ho hem de dir, eh? Sobretot, que sigui un espai eh, gran però sense gallines. Sí, sobretot. Però sembla ser que amb gats es porta bé, vull dir que això és una... sí, curiós, bueno. oi? Sí, sí, sí. No, sé, de no sé si deixaria jo el meu, el meu gat <laughs> en rèmolo. Bueno, doncs, a Però veure. van tornar, o oh, escolta, preciós, semblava un altre gos. Home, I clar, ara... s'havia cruspit tres o quatre. No, no, però les gallines no. No, no, però el canvi que fa en una casa. O sigui, Home, I ara i tant, és, és un gos preciós, val mm. la pena que Fa poquet que l'han tornat. Uh, més o no, menys, ja fa uns mesos, ja deu fer mm. 3 o 4 mesos. Sí, deu estar una mica ensupit ara. Un sí, a més a més, cop. està amb una gàbia, ell sol... Mm. És preciós, eh, per això. Són gossos d'aquests que fan patxoca, eh? Quan sí, vas sí, caminant sí, sí. pel carrer... A dins de la gossera gossos... no, no llueixen massa, però quan els veus fora, nets, amb el pèl brillant, Mm, preciosos. Mm -hmm. Molt bé. La majoria ho són tots preciosos, no? I, però sí, aquest però té una planta eh, Hem de dir que n'hi ha... Exacte, que tenen més planta que, que uns altres. Eh, Sílvia, deixem a, el rèmulo. A, amb, aquestes, amb aquestes paraules ens acomiadem del rèmulo esperant que els oients doncs, animin. Sí, estaria bé, per cert, mm, qui s'animi a adoptar-lo o almenys conèixer-lo, dir que es troba al centre d'acollida d'animals de companyia. El carrer Galícia, a Mataró. De Mataró, uh -huh. i que si volen conèixer l'adreça, per, segurament millor per correu per, per la pàgina web. Oi? Fem tres... A la pàgina web el trobaran fotografiat Veus? i, Molt millor. hi ha l'adreça exacta. Molt bé, doncs 3 Que, deixa'm que digui una cosa. RG. Digues, digues. En, en aquests moments la pàgina web no, no està funcionant bé. Mm. Val? O sigui, si algú ens escolta i ara connecta a la pàgina, Uh, no sé si està el Rèmolo, perquè està, està desactualitzada, no sé, de fa un any. O sigui, paciència, Però no? estem, estem en vies de, de solucionar eh? Molt eh? bé, molt bé, serà temporal en tot cas, no? Sí. Qui, qui estigui interessat uh, pel Rèmolo, segurament en dos o tres, o que, que s'esperi dos o tres dies. O que ens un correu electrònic i els enviem la fotografia Perfecte. si no troben a la, a la web en, en aquests moments. Molt bé, a l'info, info, arroba... Arroba protectora Mataró. Molt bé, .org, perfecte. Sílvia, nosaltres continuem perquè avui tenim un programa molt internacional, eh? Mm, sí. Sí, sí, sí, sí. <laughs> per començar en aquesta... Internacional i interessant. Inter... O... I, I tant, I també. Important. Interessant sempre ho és, eh? El nostre, el sí. nostre programa, però a més a més avui una mica més. Per començar en aquesta part de peluts hem de donar la benvinguda al doctor Aubrey Fine, que ha vingut des de Califòrnia per col·laborar amb l'SPAM durant aquesta primera quinzena de maig. Per presentar-lo i parlar amb ell, Contarem amb la traducció i col·laboració del cap de benestar animal de l'ESPAM, en Jaume Fatjó. Benvingut, Jaume. Hola, què tal? Molt bé. I, per suposat, ara sí, benvingut, <coughs> welcome al, al doctor Aubrey Fine. How are you? Very fine. Continuarem amb en Jaume, per això. <laughs> Molt bé. Uh, Jaume, ha arribat fa poc a l'Obri Fine, fa poquets, poquets dies. Sí, sí. Mm, I ha vingut amb una agenda molt apretada amb moltes coses per fer, molt mhm. interessants, uh -huh. que ha confeccionat en gran part, eh, corregeix-me si m'equivoco, uh, junta amb l'espam, veritat? Sí. Uh, li pots, explic li pots uh, demanar una miqueta doncs, aquest tipus de gent, de què farà durant aquests dies a grans trets? Uh, <clears throat> li, pots, li pots dir directament. Oh, sí, sí, sí. Dunia, Dunia is asking about your, your agenda for, this, for these days. What are you, what are, what are you going to do and what do you expect? Uh, what is your... Sure. Um, what I would hope is well, I'm going to be doing a couple of talks, one on the weekend for um, a certain group that's interested in animal assisted therapy, but then next Thursday, we're going to do a talk for the the community to really understand the importance of the human animal bond and the contributions that animals make in people's lives and you know there's something about science that we could talk about but there's something that you can bring down to a level of love and hope and mm-hmm. and and how much animals contribute to people's lives and so i hope that you know i can help share that insight not only from a scientific point of view but really from a personal point of view from a person that never had a pet mm. before mm-hmm. i was an adult -huh. Digues, Jaume. A veure si me'n recordo. Vinga, va. <laughs> Bueno, <laughs> Segur que eh, sí. Eh, bueno, diu, ha parlat de, de, dos, de dos dels actes eh, que farà durant aquests dies. One, ai, un és la... <laughs> Perdona, perdoneu. Un és, un és, la, un, és un seminari tècnic eh, que està adreçat a, a persones que ja treballen en l'àmbit de, la, de, la, de la salut humana i de la salut mm, animal. Que n'hem parlat sí, aquí sí, ja. que hi hem parlat, és un seminari dia. sobre teràpia assistida, adreçat a tècnics, però ell també parlava de que eh, un altre dels actes serà una conferència oberta al, a la comunitat, és a dir, una, una conferència més oberta, eh, no només de, de caire tècnic, sinó que l'objectiu que, que tindrà és doncs, demostrar o mostrar els beneficis que té el, el contacte entre els animals i les persones, els beneficis de, de la relació entre, entre les persones i els animals de companyia, i que ell el que tractarà és de una mica de fer èmfasi en, en, en els beneficis que té això no només des d'un punt de vista científic, sinó des d'un punt de vista humà. Humà, a partir de la seva experiència, que és l'experiència d'una persona que no estava en contacte inicialment amb animals i va descobrir doncs, l'eficàcia que suposava com a, com a psicòleg clínic eh, el poder treballar en alguns moments amb animals. Molt bé, molt bé. Uh, hem sentit dir, uh, sobretot per en Jaume i després uh, per la Sílvia, i buscant també, doncs, fent recerques, um, que l'Obrifine és una eminència dins del món de les teràpies assistides. Què l'ha fet tan coneixedor d'aquestes teràpies? Com arriba una persona doncs, a especialitzar-se en aquest camp? Dunia is saying that you are kind of <laughs> you are a, a pope <laughs> in the field of uh, animal assisted therapy you are considered uh, you are considered a, a, leading authority in this in this field uh ah. -huh. and she she would like to know uh, what is your background how do you how did you how did you come to this to this uh, to the use of animals for for therapy It, it, was an accident, actually. Ah. I'm, I'm, I'm a mm-hmm. psychologist, and in my early life, I, I've always tried to figure out ways of how to connect with patients. But when I was a student, actually, my first um, pet, I never had animals all of my childhood, my first pet was a small gerbil, uh, a rodent. And um, I brought, I, at that time, I was working with children with learning disabilities, and I brought the animal to a group of children just to show them. And that was before animal assisted therapy really um, got its name. And, and, and ironically, when I brought the little animal to the children, these were very active children. In those days, we didn't have the word attention deficit disorder, um, but they were all very hyperactive youngsters. And, and what was amazing was when I brought the animal for them, um, many children who traditionally were very active sat gently and said, I'll sit because I want to touch your animal. And it was from that insight that I began to realize the tremendous power if you know what you're doing. And so it's really learning how to incorporate animals. And, you know, I, I never realized years later that, I, that I'd become like a Dr. Doolittle, that uh, <laughs> today, you know, when I began my work, I told you I didn't have any animals. And, you know, I have dogs, birds, lizards. And um, the animals have shared with me tremendously um, how to contribute to the well-being of other people. Mm -hmm. Jaume. Uh, a veure... <laughs> Vinga. <laughs> bueno, eh, eh, ell diu que, que, va, que, bueno, que va arribar al, al camp de la teràpia assistida una mica per accident, que ell va començar com un, com un psicòleg, que ell no tenia en aquell moment gairebé contacte amb animals, però que sí que estava molt interessat en trobar una forma d'entrar, de, de vegades de connectar amb pacients amb els quals hi havia de vegades una dificultat per poder establir una bona, una bona, una bona empatia, una bona connexió. Mm. I un dia per accident, la, la seva primera mascota va ser un, un gerbo, mm? mm -hmm. i, i el va portar amb una, amb una sessió de teràpia eh, per nens amb, amb, amb dificultats de la, per l'aprenentatge i va veure que hi havia nens, tot i que en aquell moment encara no s'havia no descobert el, el, el trastorn per dèficit d'atenció i, i hiperactivitat, en aquell moment el que, el que es considerava nens que eren molt moguts, va veure que molts d'ells eh, per primera vegada s'estaven quiets, s'estaven mm. quiets i s'estaven sentats a la taula. I quan I, ell els hi preguntava i, el per, per què, què, li mm. deien doncs, perquè volien acariciar l'animal. Mm -hmm. eh, llavors mm. ell va començar a veure el benefici que podia suposar això, molt abans de que la teràpia assistida es convertís en un, en un, en un camp, diguéssim, ja reconegut. I a partir d'aquí va començar a treballar cada vegada es va involucrar més, amb, eh, va, va involucrar més la, el, els animals en les teràpies i de fet ara bueno, diu que feia, feia broma dient que és gairebé com el doctor, el doctor Dolittle, Dolittle perquè té, <laughs> sí, té, té gossos, americana. ara té gossos, té, té, té ocells, té... té... Quants, eh, Pregunta-li quants animals té. how many how many beds do you have at home? Over the years, now I have four, um, but it, uh, because we just lost two of our dogs, they passed mm-hmm. away. They were older, and I have uh, one of our older cockatoos passed away. But the, what's interesting is that when when I began, I remember my wife. The, the first pet we got uh, was a dog, and and uh, my wife, uh, when when I wanted it, she she said, "Well, you know, it's a big responsibility to have a dog," and and I go, "Oh, whatever she wanted me to say, I was going to say yes to because I wanted the dog. It was going to be my first dog, and there I am, an adult." And and uh, I remember her looking with her finger afterwards and said, "But we're only going to have one at a time." And and of course, she that has changed tremendously. But I think that over the years what, what I've learned as a person, not only as a psychologist, because my boys have grown up with animals all their life, is the major contribution that our animals have made in their life. Uh, they have taught them responsibility, empathy, caring, looking at the way uh, we need to take care of each other. And so, you know, I feel like I've been blessed by, by living amongst animals and – from a therapeutic standpoint, the, you know, although I started using bigger birds in my work, my first therapy dog was an abused golden retriever who um, we rescued. And then over the years, um, she made a tremendous difference in the lives of people. And, and what's interesting, and uh, there are lots of ways you can use animals therapeutically, but the key issue is, is that you know, when you looked at her and she'd smile, you could see that she was a beaten dog because her teeth were broken from people. But she gave life a second chance, if we want to be anthropomorphic about it. And so when I deal with my own patients, they need to realize that even when things are difficult, how do you persevere and move on? Però let him explain what I said before <laughs> Jaume, cada cop més difícil, cada eh? Cada més difícil. <laughs> bueno, deia que, que en aquests moments té quatre, té, quatre, té quatre animals a casa, tot i que fa molt poc que, que s'han mort dos, dos dels gossos que tenia, que ja, que ja eren grans, i també se li ha mort un, una cacatua, que també tenia que també tenia amb ells, sí. I bueno, el que deia és el mateix, no? que, que des de que van començar a tenir, a tenir animals a casa, a la seva dona bueno, li va dir, eh, és una situació que ja saps que sempre passa, li va dir sí, en tindrem però només un, eh? i després han acabat amb, amb, amb molts animals amb a casa. Més, clar. però el que sí que ell deia és que que ell, que ell el que ha vist és, més enllà de la part científica, en la part personal, ella, ella bueno, els seus fills ja ara ja, ja estan eh, ja, estan, ja, són grans, ja estan educats, ja, ja són grans. Educats. I el que deia és que el que sí ell ha pogut viure, com a, ja no tant com a, com a psicòleg, sinó com a persona, és el, el, el gran impacte que han tingut el fet de tenir animals a casa amb l'educació, amb la formació dels seus fills, que, que ell creu que, que, els, que el fet de tenir animals eh, amb ells ha contribuït, per exemple, a fomentar amb ells el, el sentit de la responsabilitat, l'empatia, la, la capacitat per o, o la, la, la capacitat per tenir cura dels altres, en aquest cas dels animals i, i, i després de les persones. I, bueno, en essència, mm. això, que, que ell pensa que, que, bueno, que, la, que la gran mm. contribució mm. que fan els animals i, bueno, i el, els seus és animals aquesta. és aquesta. Mm -hmm, molt bé. Tantes vegades hem parlat a, eh, aquí a Peluts, eh, amb tu, d'aquest tema. Um, a una persona que presenta una discapacitat, eh, o mhm. una persona que té símptomes de depressió, per exemple, què li diria i què reàcia a tenir animals? Què li diria el doctor Brifain per convèncer-la? Mm. Imagine that you, you have that you meet someone having a a, a disability mm. or being uh, having a mental disease, but that there is someone that who is, you know, at the beginning a, a little bit reluctant mm-hmm. to have contact with animals or sure. to have an animal. What what would you say to, to, to that person? It's a good question. Um, number one, when I work with people, when people come to see me. Th- most of the time they're not afraid of the animals to begin with. But I'll give you an example. I had a child many years ago, uh, two years ago, three years ago, that had a very severe form of um, autism, but she also um, experienced a very traumatic event in her life. So she was a very, very difficult young girl. And although there was a curiosity towards animals, um, there were two challenges that, that were in her life. One is that she was a very youngster that had a lot of violent behavior where she could hurt other people or other animals. So they that part prevented sometimes some people from not wanting animals. And on the other hand, there was a bit of a fear or, or a, although an interest but a fear of, of the dogs. But she wanted to meet my dogs and and so again uh, I have at that time, I had uh, three therapy dogs that worked with me in my office. They walk around. Uh, to, they're all beautiful animals, but they all have different personalities. And so um, I, am going to skip to the story and go to the one dog to give you your answer. Um, because she wanted the dogs to be with her, but was somewhat ambivalent, I, I train my dogs to understand sign language. Mm-hmm. So my dogs aren't going to come running towards you, and the young dog that we used, and, and, and she is a golden retriever, would move very slowly and she would sit on the ground and wait. And we gradually brought her in to the situation. This was a girl that couldn't even touch an animal at the beginning. And by the end of the treatment, she was the kind of girl that would be hugging the animal, brushing, and never acting out aggressively. In fact, we use the dog as a way to one teach her how to relax. You know, one of the things that we could talk about is that when you hold an animal, many people don't realize you. We say that a dog makes us feel good, but I don't think you, we understand sometimes that when we pet a dog, number one, it helps us reduce true stress. There's a hormone called cortisol. Hmm. That's one, and it's almost like a biological spot treatment you know, you go to the spa to get relaxed. Well, when you hug a dog, physiologically, it can help you become more comfortable. With that girl, it took a while, and, and I think the key issue here is that we we hear on television the movies we see all these miraculous television shows and i could sit here and give you 30 40 aha stories the ones that will make you cry and the ones that will make you think but it's a process it's a process called a relationship. And over time, they became friends. And because she needed the dog and the dog demonstrated a need to her, there was a change. So, to answer your question, you know, if someone's very fearful, there, there are many techniques you can use as, as a psychologist, but you gradually fade in the process rather than jump in. Ahora. <laughs> Vull pa allà. Vinga. si <laughs> me'n recordo. a veure, bueno, el que deia és que per respondre a la teva pregunta, eh, ell li, li, venia, sí, li venia al cap una noia, un cas que va tenir fa uns anys, d'una noia que una, una, una noia que tenia un problema, eh, un problema de, de comportament que feia que en algun moment, primer, que tingués por dels animals i a més a més que en un, en un moment donat pogués tenir una, fins i tot una conducta violenta eh, en, el, en el contacte. Llavors el que ell deia és que bueno, va portar, eh, ella en aquell moment tenia tenia, em sembla que ha dit tres gossos, mm. three, three therapy dogs. Sí, ha parlat també sí, d'un golden sí, retriever, que no? Tenia, sí, mm, eh, tenia bueno, mm, tres gossos de, de teràpia, que un d'ells a més era molt tranquil, i que el que vam fer és precisament, el que s'ha de fer en aquests casos no és provocar de vegades la situació, provocar un contacte eh, sobtat, sinó deixar que les coses vagin poquet a poquet. Fluint, eh? Que en aquest cas mm. el que vam fer és bueno, fer servir un gos que era molt tranquil i deixar poc a poc aquesta noia es n'és interessant, es n'és apropant en el gos i que al final de la, de la, de la teràpia, al final del, al final del, del, del procés, doncs aquesta noia s'acostava al gos, la, eh, el podia acariciar, el podia raspallar i, i això eh, ell diu que ens porta a, a, una, a una conclusió, si vols, més àmplia, fora de, més enllà de l'anècdota del cas, que és que mm, el contacte amb els animals és una mica com de vegades un tractament spa, és a dir, és una, realment sí, sí. té propietats, té propietats relaxants. relaxants per la gent i que això, a més a més, s'ha pogut mesurar fisiològicament. La, la gent, per exemple, quan té un contacte, evidentment un contacte de qualitat amb un animal, un contacte desitjat, doncs, per exemple, hi ha, hi ha hormones, com és el cortisol, que és un indicador d'estrès, que es redueixen. I això mm. s'ha pogut Està, mesurar. S'ha pogut mesurar. Eh, I i s'ha pogut mesurar que realment quan tu tens aquest contacte amb l'animal tens un, un, tens un estat, diguéssim, de, de benestar. M'he deixat de dir una cosa abans que comentava, mm, que penso que també és interessant, que un dels seus gossos de, de teràpia, un dels gossos que, que ella ha tingut de teràpia, va ser, un gos rescat, va ser un gos rescatat, un gos que havia patit maltractament. Sí, fins i tot deia que li faltaven algunes dents, sí, sí, dents, que li faltaven no, eh? d'haver patit maltractament. Imagina't. I van rescatar el gos, el van reeducar i va, va acabar-se convertint convertint en un gos de teràpia. Imagina't. Mm -hmm. uh, parlant d'aquest tipus de gos que diu que va patir un maltractament, ara el doctor Brifain, recordem que està aquí doncs, va col·laborant amb la mhm. protectora d'animals de Mataró, a mi m'agradaria saber um, que ens expliqués una mica les diferències, si hi ha diferències reals amb aquesta feina que ara està fent la protectora, doncs, ensinistrant gossos doncs, per ajudar persones, mm, gossos abandonats, per ajudar persones amb alguna discapacitat, si hi ha alguna diferència a l'hora d'ensinistrar un gos eh, per aquest tipus de teràpies si aquest gos és abandonat o si l'origen és doncs, d'una doncs, bona casa, diguéssim, o, mhm. o que no ha patit mai, diguéssim. She's saying that uh, because I mean you're you're you're here with us, you know, helping the helping the, the charity with this with, mm-hmm. with all the, uh, eh, she's curious about um, What do you think about having an animal that has been, for instance, as you said, abused or has been abandoned? Mm. Do you think that it's possible to rehabilitate this animal oh, and, sure. and, and, and, and, you know and, and train it uh, to be a to be a, I, a therapy a therapy dog? I si és millor, uh, exacte, un, quin és millor dels dos, yes. podríem dir. You, you si know, hi ha algun que és millor. Oh, I'm sorry. Um, yes, I, I think that every every answer has a different ending, and and I would never know for sure um, the exact answer, but I but I do think that hmm. everyone can learn, and and uh, some of my best therapy animals actually have been animals that have been rehabilitated. You know, I wrote a book called Afternoons with Puppy, which is a wonderful story of that dog that when I met her, you couldn't touch her. And she was the one I could tell you so many events. She had she helped a kindergarten child learn to speak she never spoke because she was mute. And it was the, the cold nose and a warm heart of a golden retriever that got a six year old child to learn to speak. So, to answer your question, I think, you know, from a person that never had animals, so, you know, if many of your listeners would have this kind of understanding, you know, I grew up being afraid of dogs, and I'm proud to say that in some ways because I am rehabilitated. I learned that what a gift the relationship that we have with other species of beings. I, I think that there are many animals that have been abandoned, have had uh, hard luck in their life, and uh, we owe it to them to provide them another opportunity. And so, uh, number one, um, dogs that are adopted, num- number one, are can be tremendous family companions, enrich lives, and, and, and we're then helping two two beings. We're helping give an animal a second chance, and we're rebuilding families. Um, it's important to note that not all animals can do therapy. You know what I mean? I've had uh, animals that I originally trained to be therapy animals, and it didn't work. They either were too anxious, uncomfortable, but they were wonderful pets, and they stayed with my family. And so, but your first question, which I think is the key one, which is um, places like shelters, the, the charity that you're working with, uh, are doing a tremendous service to a community. And I think that the greatest service that we could give the charity is to help s- support their mission in, in helping other animals find good places. Um, you know, we live in a society, and then I'll stop because I know you have to translate. It's hard. <laughs> it's hard for me to stop you, but, but we live in a society that, that, that, that unfortunately we're a disposable society, and it's very frustrating because you can't dispose people, you can't dispose of animals, and just because you didn't like what an animal did, you just let it go. And and I think it's the key interesting word is humanity or humane education. We need we learn humanity and humaneness from our relationships with beings that maybe we don't speak words with, but we speak in silence and in touch. Hugo. bueno, diu una mica responent a la pregunta que sí, que es pot, que es pot mm, bueno, claríssimament fer servir un animal abandonat mm. i convertir-lo en, un, en, un animal de, en un animal de teràpia, no? que de fet ell diu que tothom pot aprendre no? I, i, i de fet ell posa l'exemple eh, en la seva pròpia pell de, bueno, ell, ell era una persona que tenia por dels, dels gossos i ell, bueno, <laughs> fixa't-hi com, eh? fixa't el, que, el que ha fet, no? Mm -hmm. i per tant diu que si ell pot, <laughs> que si ell es pot rehabilitar, doncs que, que tothom es pot rehabilitar. I de fet, ell també parlava de que els gossos abandonats moltes vegades doncs, no han tingut gaire sort a la vida i que per això de vegades estan on estan i estan com estan, no? I que en aquest sentit nosaltres, com a societat, tenim l'obligació doncs, d'ajudar-los, d'ajudar-los a sortir d'on estan i a trobar una, una, una família. Llavors ell diu que, a veure, els gossos abandonats, els gossos que surten d'una protectora, per suposat que poden ser animals perfectes per una família, animals de companyia, però que a més a més, no tots, no tots però que alguns d'ells, amb, un, amb un entrenament adequat, poden arribar a convertir-se perfectament en animals, en animals de, de teràpia. Uh mm-hmm. -huh. I, I, bueno, de fet, a veure, ell diu que, que, aquest procés de, que aquest procés de rehabilitació és, és possible i que per això també és tan important eh, el poder ajudar a institucions com la, com l'ESPAM eh, a, portar, a portar tots aquests projectes una mica a terme, no? perquè és perquè... la forma, sí, és la forma també, eh, a través, per exemple, dels projectes socials o col·laboracions com les que fa ell, doncs d'ajudar a institucions com la nostra a seguir treballant i a poder trobar una mica de sortida i, i d'ajuda per a aquests animals. Molt bé, ja hem d'anar acabant. Sí, sí. Jo tinc una curiositat de les tres o quatre preguntes que li hem fet, en tres o quatre cops ha parlat de Goldens. Jo tinc la meva curiositat, és que és un gos específicament bo per, donar, per fer teràpia? Uh, Dunia says that you have that, that you mentioned many times the golden retriever, and she is curious about uh, if you think that that is a particularly good breed for that, or do you just you just uh, love or them. It was or a coincidence. Yeah. You know, I, again, I, I think that that if you look at therapy animals throughout the world, the breeds that are most often used are, are Goldens and Labradors. However, that doesn't mean, you know, I've seen um, many other breeds, and, and that's like in the United States we have an ice cream called Baskin Robbins. I don't know if they have it here, and it's 31 flavors. You have many, many choices. If you go to a gelato place, there's lots of ice creams you can choose. Some people like strawberry, some like vanilla, some like chocolate, some like pistachio. I say that because it is like Baskin and Robbins. It isn't the species only, it's the animal the sp- and the temperament. And all species can be a valuable contribution. And so I, I, I don't think you need to be that narrow minded. I just perhaps love golden retrievers. <laughs> um, and, and so I've been very fortunate over the last 30 years to have wonderful companion dogs that have that, that, that are goldens. Mm -hmm. Bueno, diu que, que, a veure, que, que és veritat que si tu mires el, uh, arreu del món, si tu mires programes de teràpia assistida, veuràs que les races que s'han fet servir històricament més sovint són el Labrador i el, i el Golden, el Golden mm -hmm. Retriever. Però que en, que en cap cas eh, la cosa està restringida en aquestes dues races, que de fet es poden fer servir... En qualsevol en, sí, que el que és més important, molt més enllà de la raça, el que és important és eh, la, diguéssim, les característiques individuals, el temperament individual de cada gos, el que el fa ser, diguéssim, apte o no apte per poder fer una, una, una, una teràpia assistida i que aquest és el punt important. Li agraden, eh, i això t'ho puc dir <laughs> personalment, li agraden molt els Golden Retrievers, però, però no és una cosa que hagi d'estar restringida en aquesta raça. I una mica també, una cosa que abans comentava, que també penso que és important, que s'ha oblidat dir, és que ell diu que, que és molt important el, el poder recolzar tot aquest tipus de projectes socials, no només el, el, el projecte social, en aquest cas el nostre el vincle, sinó el projecte de la pròpia protectora amb els animals, perquè diu que Eh, la percepció que ell té és que ens estem convertint en una societat doncs, que quan una cosa li molesta la, la, la llença. Mm. No? És a dir, que I quina tendim, raó té, eh? eh? I que tendim a... Vull dir, que, que, que no lluitem, en, en, en, que, no lluit, que no estem acostumats a no lluitar per les coses, sinó que quan una cosa no funciona, simplement la, la descartem. Mm. I que això, evidentment, clar, no es pot fer ni amb un animal mm. ni amb una, ni amb una persona. I per això creu que un, mm, els, aquests programes, no? de, de, aquesta combinació d'animals abandonats i gent que necessita una, una atenció especial enganxen també. Molt bé. Ha sigut un plaer eh, estar amb el, amb el doctor Brifai. Ens hagués agradat estar molta més estona avui amb ell, però també té una agenda molt apretada i ha de continuar fent les seves activitats. De totes maneres, recordar als nostres oients que el dia 13 de maig uh mhm. -huh. eh, fa una conferència a Mataró oberta a tothom i, i qui vulgui venir, serà a les 8 del vespre a la sala Caixa Laietana de... de, de, de al carrer Santa Teresa em diuen, sí, ara em penso doncs, que m'he equivocat. Uh, Sílvia, si vols dir tu exactament l'adreça... L'adreça és al carrer Santa Teresa, el número 1 no el sé, però tothom de Mataró, a veure, aquí al costat de la plaça de les Treses és el carrer, és un carrer peat. Molt bé. Santana. Molt bé. Santana, la cantonada. De, de totes, de la plaça totes... de les Treses està sobre la plaça Santana. Molt està allà al pàrquing. Aleshores, és el carrer que baixa cap a la plaça Santana. De totes maneres... De la plaça de les Treses a la plaça Santana. I i ja està, 8 del vespre, eh? A les 8 del vespre, sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, doctor Brifain, per estar amb nosaltres i, i que vagi tot molt bé. Thank you. <laughs> Nosaltres fem una petita pausa i continuem amb Pelús. Hola, sóc Emma Vilarasau i m'encanten els animals. Sabeu que en un refugi hi ha molts gossos i gats que mai no arriben a saber què és una llar? Jo m'he decidit i he adoptat un gos a la protectora de Mataró. I tu? T'animes? Ajudar-los és molt fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043 902 908 043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org www.protectoramataró.org Ajudar-los és fàcil. l'Espai Veterinari. Bé, doncs continuem amb Peluts en aquesta segona part del programa dedicada més a temes veterinaris i d'actualitat. Comencem donant la benvinguda al nostre veterinari, cap sanitari de l'ESPAM, en Marcelo Cabrera. Benvingut. Hola, què tal, doña? Què tal? Bueno, Molt bé. con la responsabilitat de hablar després del doctor Aurifine és <laughs> complicat, ¿no? T'ha quedat al nivell alt, eh? Ja, ja, ja. però tu estàs a l'alçada bueno, també, bé. Marcelo. uh, <laughs> avui un, parlarem d'un tema que ens ve, uh, és molt adient, perquè hem començat el programa parlant d'un gos que és uh, ah, mastís de, de, de, de dogo, Aragó. Veritat, Sílvia? El rèmolo. Mm, sí, bueno, a veure, nosaltres ens, ja sabeu que posem races a tot. Ens ve molt al cas, justament. Però jo diria que sí. Yeah. Que sí. Uh, hem parlat d'aquest animal que més o menys tant, tant l'Imanol, de, de la protectora, com la Sílvia deien pensem que és un mastís de dogo, mm, però és tigrat, avui parlem d'això, no? De, ja, sí, una vegada quan dogo tenim... Alemán, Dunia, dogo, eh? dogo alemany, sí, no, no, no bueno, especificat. Gran, gran danès dogo alemán. No especificat. Sí. Claro, clar, aquest és, una, gran pregunta que fa tothom quan té un gos que no es de pura raza, no? Ve de aquí, té una mica de allá, ¿cómo trobem els trets bueno, característics bueno, del gos? Exactamente. Yo hace, bueno, creo que 15 días eh, estaba leyendo el periódico, una noticia que me llamó la atención es que eh, en Inglaterra hay un test que se vende al público. O sea, tú en tu casa puedes em, te lo, pides a un laboratorio, te envían un bastoncillo, se lo pasas por el paladar, lo envías y te envían los resultados a la, semana y te dicen, bueno, su perro tiene 40% de dogo alemán, 30% de beagle, 10% de, no sé, no sé de qué otro perro, de American Stanford. Entonces, claro, y, <laughs> al mismo momento <laughs> te envían eh, un certificado, como, una, como unas pautas de comportamiento. Entonces te dicen, bueno, su perro eh, debería tener este tipo de comportamiento y usted debería hacer, eh, tratarlo de la siguiente manera. Por, ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si tu perro tiene eh, un 50% de Beagle, vas a aprender que el perro sea cabezón, que sea difícil de entrenar, que sea un perro que se va atrás de cualquier rastro. Si es un labrador, le va a gustar el agua. Si es, entonces, yo creo que mm. es, muy interesante. Primero, por el propietario puede saber de qué al finalmente, eh, mm, de, qué raza está Y además que a, nivel de, educación y de problemas de comportamiento puede ser de muchísima utilidad para, eh, sobre todo, eh, saber qué poder pretender de este animal. Sí, però clar, quan et pot costar un test d'aquests? Cuesta eh, 60 llibres, que serien 75 euros. Va, imaginem que no tenim aquests diners o que no disposem d'aquests diners i hem de fer el test a... A ojo. A ojo, bueno, eh, exacte. Que vinguin a la protectora i els hi fem. <laughs> ja. Llavors, que, quins trets serien els característics, allò, a vegades han parlat, doncs, que per saber si ve de... Corregeix-me, ja. eh? Bueno, mira, jo crec doncs que... L'espolor de darrere prové no, de no. no sé quins gossos, el vi, el com... Bueno, jo crec que primero sentido común, nunca podemos Mm, pretender tener un mestizo de Chihuahua con un Rottweiler ¿Eso es imposible? Mm, Totalment, és, és eh? Es Perquè fisiològicament Exactamente. pero hay gente que ve un pincher y dice, oh, este es un que mira, mestizo. Hi chihuahuas que es diuen roquis cosas de d'aquestes, yo no sé si... Entonces, sentido común a la hora de buscar mezclas o razas o buscar eh, perros que aquí no hay. O, por ejemplo, decir un mestizo de un no sé, de un Guaymarán, que prácticamente hay muy pocos, pero sería raro, aunque es posible, mm. pero tener sentido común. Segundo, creo que no todos los perros son mestizos de algo. Pueden ser mestizos de mestizos de mestizos. De que ni a unos eh, a la protectora. Hay, <laughs> tantos, hay tanto mestizaje que es muy difícil determinar eh, que el perro sea un mestizo de un pura raza. ¿Y llavors que test no, no podría funcionar si es un mastís un mastiz sí, mastís. pero te diría en, proporciones mínimas. A lo mejor un 10%. Un o tendrías, claro, tendrías a lo mejor 10, 12 razas adentro de un... Y llavors va, aniria a el y lo tercero, creo que tenemos que ver <laughs> las características físicas, el tipo de pelo, pelo corto, pelo duro, las orejas y sobre todo la, la, la forma del animal, la fisonomía, tratarlo de de, de, de, simular. Por ejemplo, nosotros en la protectora tenemos muchos mestizos de grifón o mestizo de teque. ¿Cómo es el grifón? Bueno, es un perro generalmente que tiene pelo duro, es un perro em, de, de, caza, es un perro de presa, que tiene, tiene como barba, se tiene como un pelo duro. Eh, Yo creo, que parcho Marcelo, que el que el de pastor alemán. Sí, exactamente. Bueno, pero el que, es marrón y negro es el mestizo de pastor Alemán Lo que pasa es que cuando son pequeños son mestizos de pastor alemán. Luego cuando crece va de adiós. Y hay muchos perros que la gente, la gente cuando adopta el animal quiere que tú le digas, es un mestizo de pastor alemán y va a ser, y luego Mm, no sé, cualquier cosa. Pero es cierto, tiene razón. Así Creuats de pastor alemany i de gos de caçador. Però, claro, luego sí. cualquier cosa. Després son qualsevol cosa. Eh? De totes maneres, no. hi ha, per exemple, no? que, eh, per saber si té més de pastor alemany, quines serien les característiques? Hay que esperar que el perro sea adulto. Primer se espera que sea sigui eh? adulto. Y que, que, que cumpla las, por lo menos, similares características de un pastor alemán. Eh, la distribución de colores, la forma de la cabeza, la forma del cráneo, la forma del cuerpo. El pastor alemán es un perro que si lo miras de costado no es recto, tiene la parte de, de, del cuarto trasero, las piernas más bajas que los hombros, entonces hay ciertas características que, que te hacen sospechar. Y bueno, y esto es interesante también para luego... Eh, mm, determinar algunas enfermedades. Hay enfermedades que son mucho más prevalentes. Claro, porque son genéticas, ¿no? porque son genéticas, como los problemas en la cadera del pastor alemán. Uh -huh, ¿Mm? Entonces, uh -huh. también para esto nos puede servir. I pot ser que físicament no tingui cap tret característic, però que tingui més uh, de comportament uh, d'una raça? Com ara deies, doncs, si té una mica de labrador li agradarà molt l'aigua. Sí, sí, pot ser que tingui la barreja, <laughs> pero no es conductual. No sé, yo creo que sí, pero eh, en estas mezclas ya sabes que puede salir cualquier cosa. Jo crec que el mastís és un gos únic i irrepetible. Sí. Això Crec que és la seva... És, és que, mm, mira, és, això, de la, això de les races és, és, és que per mi són clons. Exactament. I crec que és el gos autèntic. Ai, mm. que... I la persona que agafa un cadell mestís doncs, sap que té un gos únic, únic, i s'haurà d'adaptar doncs, al, seu, al seu comportament. Jo crec que és una, una bestiesa anar buscant, a veure, deu ser raça d'això, aquestes ratlles deuen ser del boxer, o les orelles dretes són del pastor belga, mm. o no sé, com que té les potes gruixudes, potser és d'un American Stanford. Es eh, un mastiz es un que digo él, seguramente la madre era mastissa, el padre era mastís, los avis eran mastissos y, lo que ya. Aquí hay una selección natural, ¿no? Estos perros que generalmente son, mucho más resistentes a cualquier enfermedad y eh, que, estos perros que están forzados a, reproducirse. A lo mejor, por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo de esto son los bulldogs o bulldog franceses que vienen del este, eh, una, cría, una cría intensiva y forzada. Hmm, entonces los obligan a que en un parto natural, en un parto natural un bulldog no sobreviviría. Pero entonces le hacen una cesárea, sacan los cachorros y los venden. ¿Qué en un par natural? Porque los bulldogs tienen mucho, eh, hay mucho problema para que nazcan, porque tienen una cadera muy estrecha, no tiene mucha dificultad para nacer. Entonces, en sistemas de criadero intensivo, eh, le programan la cesárea, sacan los cachorros y es dinero asegurado. Fantástico, ¿no? pero claro, las cosas han seleccionado el hombre ha seleccionado que casi ahora la mayoría de los bulldogs tienen problemas para parir. Uh -huh. Porque claro, mm, la selecció natural aquí pràcticament no existe. Però això, claro. que, això que provoca que sigui un gos molt car a la venda i fa que la gent doncs, tingui aquests gossos doncs, a vegades com un objecte de, de, de luxe, no? diuen que és el més car de tot. I tant. <laughs> Vull ja. aquest, no? Perquè I tant. les dificultats se comporta. Mm, de totes maneres, si algú té curiositat, ja sap, un bastonet de les orelles... Eh, a la boca. A la boca i a la boca. Com CSI. Exacte, i sabrà quants, quant percentatge té de cada animal, tot i que des d'aquí, des de la protectora, com bé deia la, la Sílvia, el més important és que ens estimem el nostre animal. Pen i que Penseu que la protectora creiem que tots són mestissos, i jo crec que hi ha gossos de raça. <laughs> Sí. Però els Però a la que entra la protectora és, no, són mestissos, són mestissos. <laughs> Molt bé. Doncs uh, nosaltres deixem aquí a Marcelo, bueno, però et convidem bé. perquè continuïs amb nosaltres fins Perfecte. al final del programa i continu continuem amb la nostra, uh, el nostre camí internacional avui per connectar amb França a l'entrevista. Doncs això, hem començat el programa amb Califòrnia, amb el doctor Brifain, i acabem el programa amb la Isabel Marcú eh, des de França. Eh? Allà, eh, la Isabel Marcú eh, doncs està amb nosaltres, estarà per telèfon. Ella és la presidenta de la Federació per la lluita de l'abolició de, de les curses de braus. Em corregirà si ho he dit malament, abreviat com FLAC, F-L-A-C. I, I bé, abans de res li donem la benvinguda. Benvinguda, Isabel. Benvinguts a tots i molt contenta de parlar amb vosaltres. Eh, tinc una bona notícia per donar-vos en el sentit de que eh, el diumenge 17 de maig, que és el, no aquest que ve l'altre, doncs eh, en França i molts països de, de tot el món estarem reunits i esperem que vosaltres vindreu, però moltíssims, a l'homenatge que volem fer a eh, tots els abolicionistes i en particular eh, els catalans, perquè vosaltres sou un exemple per tots els altres, en el sentit que mai ningú havia fet el que vosaltres heu fet amb el PROU i la ILP, o sigui, la, la petició legislativa popular. De la... Això sí. ha sigut realment un, una cosa per nosaltres tan, no sé, ho hem sentit també, ho hem vist també, que tothom voldria fer-ho. I a més a més a Espanya, ja ho he vist vosaltres mateixos, que els espanyols també han, han reaccionat. Han començat a reaccionar, risc. sí. Eh? sí Això sí, fa sí. reaccionar, perquè, eh, francament, eh, les curses de braus s'acabaran mm, mm, aviat, eh, ho esperem i ho, ho veiem així, però són els polítics que tenen el, el poder. I, I qui és que posa els polítics al puesto? Som nosaltres, som, eh, som els que votem. I tant. Nosaltres votem. I tant, eh? i tant que doncs sí. Se'ls té, de, se té de, de refrescar una mica la memòria i dir-s'hi feu atenció, nosaltres votem, els animals pobrets no poden, però nosaltres podem votar per ells. I tant. Eh, Isa Llavors, eh, Isabel, sí. una cosa, sí. aquest, aquest, en referència a aquest concert que, que, bueno, no has dit cap concert, però jo sé que, que parles d'això, no? Sí, sí, aquest, concert, aquest acte, homenatge que feu doncs, a, eh, sí. per, per rendre homenatge a, a, tots els, a tots els esforços que des de Catalunya doncs, estan fent per abolir les curses sí. de brau, hem, sí. heu convidat a artistes de, doncs, de, de la sí, mida sí, d'Ojos sí, sí, de Brujo. Sí. Qui més ve? Sí. Eh, venen eh, un altre, tres grups més, eh, Tanicata, un home així, tot, <laughs> tot africano, africano. Després un grup ha... africà? Uh -huh. Sí, després eh, n'hi ha un altre grup de brasileires, molt eh, bé. Eh, maca, macatu, macaruta o una cosa així. <laughs> Eh, espero que t'ho diré perquè tinc la invitació per aquí. I eh, llavors eh, són tres, tres grups que venen que són, tots són antitaurins, eh? Tots, ah, eh? ojos de Brujo s'ha declarat també, antitaurí, també? També, també, també. també. Això tinc la garantia, eh? seguríssim. Eh? La, Dona, Eh, encara no han fet cap cançó, diguéssim, especialitzada en, en contra de la tauromàquia, però uh, ho són tots, eh? Ho sí, són. Sí, sí, cap problema. La vostra entitat eh, és de França, no? Per què ha escollit sí. la capital catalana? Com, quina és la, ah, la doncs, realitat de la, de la tauromàquia a França? Sí, precisament perquè dic que vosaltres, eh, els catalans, sou per nosaltres un exemple amb el sentit de que ho heu fet tan seriament que no pot ser fer més seriament. És la democràcia pura, això. Eh? I, I si tothom fes igual, eh, en aquest sentit, perquè n'hi ha moltes associacions i, i pobrets tots fan el que poden, Clar. però així d'una manera tan unida, perquè encara que n'hi hagi problemes, com hi ha a tot arreu, però eh, s'ha sentit una unió a Catalunya de tothom, eh, que siguin de, eh, de dretes, d'esquerres, del que sigui, i a més a més totes les associacions eh, apoyen la prou i estan i han firmat, eh, perquè mm. 180.000 eh, signatures. Mm. signatures. Sí, recordem... Fetes, eh, seriament, seriament. Eh? Doncs és per això que hem escollit a Catalunya, és per això. Llavors que t'expliqui una mica això de CBs Ojos i Brujo, que, que vindran, doncs, eh, que ho fan per nosaltres, ho fan a bon preu perquè saben que som eh, l'anticorridat, tot això, i llavors eh, ells passen a la primera part. Eh, a, a quina hora comença? Tarda, a quina hora comença? A les 7. A les, a les 7 eh, arriba la premsa, o sigui que tots els diaris, els periodistes, tot això, i amb les càmeres, i llavors eh, venen les personalitats. I aquest eh? acte eh? on, on es farà, Isabel, exactament? El fem el, el, el bikini. A la sala Bikini de Barcelona, eh? A la sala biquini eh? Bikini de Barcelona, que està a la Diagonal eh, 547. I mm, això hem dit que és el dia 16 o el dia 17? No, és el diumenge 17. El diumenge 17, eh? Diumenge el proper 17. diumenge 17, a les 7 de la tarda a la sala Bikini. L'entrada és gratuïta? Sí, sí, que completament. Però l'únic que teniu de tenir és una invitació que nosaltres hem donat a, a Ada, a Fada, a després a, a Quima, a l'Ibera, esclar, hi ha prou, eh, els hi hem enviat moltes invitacions perquè les donguin a les persones que demanen, o sigui que podeu anar amb una associació qualsevol d'aquestes. A buscar-les. Eh? Sí, Molt bé. a buscar-la, ja està. Inclús per internet, eh? podeu demanar-la a aquestes associacions de Barcelona ah, i si no, a nosaltres. Eh. Perfecte. Isabel, ens queda un minutet. Mm, tenim ah. curiositat per saber quina és la, la realitat a França de la tauromàquia de la teva zona? Eh, primer que han fet com si fos una moda, és una moda eh, snob, és eh, el que es diu, el snobisme és això, eh? és mm. una moda snob. Eh? I, a, I a més a més eh, és qüestió de diners, com per, a tot arreu. Eh? eh? Qüestió de diners i, i es fa això aquí estem bastant malament perquè el, el Sarkozy, doncs, que està el jefe de, de l'Estat d'aquí, sí. doncs eh, els ajuda, els ajuda els taurinos o sigui, perquè els taurinos... N'hi ha, ha corrides, eh? O sigui, hi ha curses de braus. Sí, al sud de França n'hi ha. De França. Però aquí, aquí on estic a Toulouse, no. N'hi ha una només, una a l'any, al costat de Toulouse, a 40 quilòmetres, i estem fet al màxim per suprimir-la. Home, per una cursa Però... d'any ja podrien treure-la, eh? Sí, sí, i tant. La, aquí la lluita és molt forta també, eh? perquè tota la, eh, parlant clar, tota la, la merda és el, és el moc que, que, que va, eh, d'Espanya de, ve cap aquí. Eh? I Com tant. que allà tenen problemes, doncs venen cap aquí. Van venir cap aquí. I, ja et dic, és una moda, eh? això ho fan perquè és exòtic, perquè dic, es posen tots l'uniforme, semblen tots sí. falangistes, però en vermell. Com en vermell. blau, van en vermell. Is Isabel, déu nì moltes gràcies, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies, Hem, eh, esperem que molta gent vagi a aquest acte sí. i gràcies per haver-nos acompanyat a, eh, durant, durant aquesta missió de peluts. Gràcies, Isabel. Molt bé, gràcies a vosaltres i esperem que la pròxima vegada serà per beure xampany, per felicitar-vos de, de guanyar. Molt bé, moltes gràcies. Esperem tant de bo. Adéu. Eh? Adéu. Adéu. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana vinent amb un altre peluig. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu. Adéu.